Ceļojums no Rīgas un mūsu draudzēji mēdz uh, pievienot, pievienot ieslodzītos uh, no, no Rīgas centrāla cietuma. Viņiem tā ir īpaša probācijas programma, kad viņi trīs dienas var iet ar svētceļniekiem. Bez policijas, bez kaut kādiem pavadoņiem. Vienkārši viņus atved pa taisno no cietuma, viņi trīs dienas iet un tad uh, burtiski no Aglonas svētku misijas viņus veda atpakaļ. Un, uh, un šajā sveceļojumā, pēdējā no sveceļojumiem gāja mm, man divi ieslodzītie. Viens varbūt, var teikt, vairāk izbaudīja to brīvību, uh, otrs uh, ļoti dedzīgi lūdzās. Un tam otram bija jāsēž vairāk gadi. Nu, viņš bija bruņot laupīšanu izdarījis un ticiet vai nē, tad septembrī vai oktobrī, ja nemaldos, viņš atsūtīja vēstuli uz draugu. Ka viņu necerētā veidā pirms termiņa ir atbrīvojusi ar to elektronisko uzraudzību. To sprādzi, kas nu, parasti tā nenotiek. Viņš gan teica, ka tā nav nekāda nedusmaiņa ar to frāzi staigāt, jo baigie grafiki jāsastāda. Bet uh, viņa probācijas inspektors ir ļāvis viņam svētdienā tomēr ielikt tos dievkalpojumus. Tā kā uh, lūk, uh, Dievs darbojās arī šādi. Thank you.